Lakin biz yəni, böldükdə ki, yəni, əmir dedikdə, yəni bunlar iki hissəyə bölünür. Yəni var farz olan hissəsi, var müayizə olan, yəni müstəhab olan bir hissəsi vardır. Və zikr haqqında Allah Subhanahu va Taala ayət kəlmələrin birində buyurur ki, "Vəzəkkir fə innə zikrə tənfa'ul mu'minin." Xatırlat çünki xatırlatmaq ancaq möminlərə fayda verir. Zariyyə surəsi 55-ci ayə. Deməli Allah Subhanahu va Taala burada vəzəkkir, yəni Əmir formasında gələrək, yəni əmr vermişdir. Xatırlat, yəni zikr et. Çünki xatırlatmadan, zikirdən yalnız mömin olanlar fayda götürür. Ya ola bilsin ki, Peyğəmbər s.ə.v xatırladırdı. Baxın, dünyanın ən gözəl dəvətçisi kafir bir topluluğa xatırladırdı, lakin onlar iman gətirmirdilər. Şərt o deyildi ki, onlar iman gətirəcəkdilər. Lakin ona qulaq asan, cin surəsində necə bir ayətin əvvəlində necə gəlmişdir? Bir topa cin nə dedi? Biz çox əcaib bir Quran eşitdik. Görürsən, ola bilsin o müşrik topluluq ondan iman etməzdi, amma halbuki özə bilirsin, yəni bu ayətin nazil olma səbəbi nədir? Peyğəmbər s.ə.v Ukaz bazar deyilən Məkkədə bir bazar vardı. Bazarda müşriklərə bəyan etmişdi. Haqqı bəyan edirdi. <coughs> Onlara Quran oxuyurdu və bu zaman bir topa cin oradan getdikləri zaman bu söhbəti eşitdilər və öz böyüklərini yanlarına dönüb nə dedilər? Biz çox əcaib olan bir Quran eşitdik. Yəni, onun arta gələn ayətlər. Yəni ola bilsin ki, zikirdən, yəni otan insanlar fayda almaz, amma onu dinləyənlər, başqa məxluqlar inşallah fayda alar. Və ona görə də Allah Subhanahu va Taala və zəkkir deyərək əmr etmişdir. Xatırlat, xatırlatmadan ancaq mömin olanlar fayda alır. <coughs> və dalıca gələn ayət kəlimədə isə "Və mə xalaqtul cinna vel insa illə liya'budun" demişdi Allah Subhanahu taala. Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım. Demək, xatırlatma nədir? İnsana yaranışının qayəsini xatırlatmaqdır. Çünki insan nə zaman öz <clears throat> missiyasını tərk edir, insan nə zaman Allah subhanahu wa ta'lənin onu yaratdığı qayəni tərk edir. O zaman ki, yaranış qayəsi nə edir? Yaranış qayəsini unudur. Unutduqdan sonra isə artıq nə olur? Artıq əmir və yasaqlar yaddan çıxır və Allah ayət kəlmədə buyurur ki, وَلَا تَكُونُ نَسُوا وَلَا تَكُونُ كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَهُمْ أَنْفُسَهُمْ اُلَيْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ O kəslərə bənzəməyin ki, onlar Allahı unutduqları üçün Allah da onları unutdu və ya Allah onlara kim olduqlarını unutdurdu, onlar hədlərini aşan fasiqlərdir. Deməli nə olur? Yəni insan nə zaman unudur? O zaman ki Allah Subhanahu va Taala'nın əmir və yaxdaqları qırağa qalır, başlayır Allahı unutmağa və o səbəblə də Allah Subhanahu va Taala da ona unutdurur. Və biz yaranışımızın qayəsini unutmamaq üçün Allah öz peyğəmbərinə əmr edir ki, xatırlat, xatırlatmadan fayda alan ancaq möminlərdir, iman edənlərdir. Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım. Demək xatırlatma nə oldu? Xatırlatma tövhiddir. İnşallah yəni bu nöqtəyə nəzərlə də <clears throat> bizim bugün yəni bu məclisdə Allah subhanahu wa ta'alənin zikri olsun deyə və həmçinin mömin qəlblər bundan fayda götürsün deyə inşallah zikr etməkdə qəsdimizdir. Və Peyğəmbər s.ə.v yəni qövmə arasında bir məsələdən danışdığı zaman onlar üçün önəmli olan nədirsə ilk öncə ondan danışardı. Və hətta bu peyğəmbərlərin sünnətidir. Peyğəmbərlərin sünnətidir. Ya baxın, İbrahim əleyhissalamın dönəmində insanlar üçün önəmli olanlar isə Allah subhanahu wa ta'ala nə etdi? Peyğəmbərini o dəvətlə göndərdi. İbrahim əleyhissalam dönəmində insanlar bütlərə ibadət edirdi. Allah subhanahu wa ta'ala İbrahimi ta cocuqluğundan bunun üçün nə etdi? Bunun üçün göndərdi, yetişdirdi. Və sonra isə onu Nəmruda qarşı göndərdi. Musa aleyhissalamın dönəmində ən önəmli məsələ nə idi? İnsanların Allahdan qeyrilərinə, tağutlara iman etmələri və onlara tabi olmaları idi ki, Allah subhanahu wa ta'ala Musanı Firon üzərinə göndərdi. İsa aleyhissalamın dönəmində ən önəmli məsələ nə idi? Önəmli məsələ insanların e, tibb adına bir sıra fırıldaqlarla məşğul olmaları və həmsinin yahudilərin əlləri ilə kitab yazmaları. Ona görə də Allah Subhanahu va Taala İsa əleyhissalama nə göndərdi? Həm özündən əvvəlki Tövratı təsdiq edən İncil göndərdi və həmçinin ona, yəni bugünkü tibb aləminin hələ belə qarşıda aciz qaldığı xəstəlikləri Allahın izni ilə sağaltmaq qabiliyyəti verdi, möcüzəsi verdi. Yəni bunlar nə idi? Bunlar qövmün bəlasına, qövmün müsibətinə, qövmün üzərində oturduğu əqidəsinə uyğun şəkildə Allahın göndərdiyi nə idi? Peyğəmbərin missiyası idi. Və həmçində bilirsiniz ki, Cəza da nədən olur? Cəza da günahın mislindəndir. Allah subhanahu wa ta'ala həmsinin cəza göndərdiyi zamanda o qövmlərin günahlarının mislində cəza göndərirdi. Misal üçün, Lut qövmü fitəti dəyişdikləri üçün Allah subhanahu wa ta'ala onlar üçün yer üzünü dəyişdi. Altın üstə sevirdi. <coughs> Və yaxud e, Səmud qövmü Allah nə edirdilər? Peyğəmbərlərin üzərinə qışqırırdılar. Uca boylu insanlar idi, Peyğəmbərlərin üzərinə qışqırdı, Allah subhanahu wa ta'ala onları Cəbrailin qışqırtısı ilə məhv etdi. Yəni, nə oldu? Cəza günahın mislindən oldu. Yəni, bu şəriətdə qaydadır, yəni cəza günahın mislindəndir. Ona görə də, qardaşlar, yəni bugün, <coughs> yəni bizim yaşadığımız yer elə bir yəni, vəziyyətdədir ki, yəni istər bunun kafir güclər tərəfindən, aparılan ümumi siyasət və həmçində ölkədə müsəlmanlar və müsəlmanlar adına danışanların bu gün etdiyi yanlışlıqlar, xatalar ucbatından vallahi çox çox eybəcər bir vəziyyət yaranmışdır. Ya bunun qarşısını almaq Allahdan qorxan hər bir müsəlmanın üzərinə fərzdir. Çünki artıq peyğəmbər gəlməyəcəkdir. Artıq Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin vəhyi kəsilmişdir. Həzrət Ömər nə buyurdu? Nə qədər ki, Muhammed s.ə.v aramızda sağ idi, biz insanlarla vahiy ilə müamilə edərdik. Yəni, ayət indiyində filan kafirdir, biz ona kafir müamiləsi edərdik. Və Peyğəmbər s.ə.v filan müsülmandır dedikdə, o da müsülman müamiləsi edərdik. Ya bugün nə Peyğəmbər s.ə.v var, nə onun vahiy var. Bugün biz insanlarla zahirlərinə görə müamilə edirik. Əgər zahirlərində İslam vardırsa onlarla müsəlman kimi, zahirlərində küfür vardırsa onlarla kafir kimi müamilə edərik. Bu Həzrət Ömərin bu dediyi söz bilirsiniz ki, əhl-i sünnət əqidəsində usul qaydalardan birinə çevrilmişdir. Əhl-i sünnətin usul qaydalarından birinə çevrilmişdir. Yəni o nədənlə də <coughs> bugün bu məsələ çox qarışıq salınmış, çox dəyişik düşmüş və insanlar arasında çox böyük bir ixtilaflar çıxmışdır. Mən sizə xatırladığım bir neçə illər bundan qabaq olmuş bir neçə prosesiz ki, inşallah yax daha yaxşı məsələni anlayaq. Bilirsiniz ki, yəni bir zamanlar ə, e, adlarına yəni e, irca firqəsi dediyimiz, murciyalar dediyimiz insanlar ki vardı. Yəni onlar belə bir əqidə çıxartdılar ortalığa ki, biz insanların zahirində olan küfürlərinə görə onları təkfir etmərik. Hətta insan misal sual verirlər ki, biri gedib qəbrə istihak edir, filan edir, filan edir, kafir deyirlər, yox biz onun qəlbini bilmirik. Yəni hamımız xatırlayırsınız bunları da inşallah. Yəni burada küfür müamiləsi etmədə bir kəsin haqqında küfür hökmünü vermədə nəyə qaytarırdılar? onu qəlbə qaytarırdılar ki, onun qəlbini bilmir və bunun üçün bir çox ayətlər, hədislər zikr edirdilər. Ya sən onun qəlbini yarıb baxdınmı ki, ey Usama, məşhur hədis, qəlbini yarıb baxdın ki, qorxusundan demişdi. Ya bu hədislər zikr edirdilər və nəticə nə olmuşdu? Adamlar elə bilirdilər ki, yəni bir kez zahirində küfür əməllərini, şirk əməllərini etsə belə, əgər onun qəlbində buna qarşı etiqad yoxdursa, bu insana biz kafir deyə bilmərik. Belə bir söz deyirdilər. Xatırlayırsınız bu anamızda. Və bizim o zaman onlara qarşı tavrımız ne olmuştu? Yani bütün Müslümanların tavrı ne olmuştu buna karşı? Ki biz demiştik ki, bəli, küfür hökmü qəlbə bağlı değildir. Qəlb bizi ilgiləndirməz. Bizim üzerimizde fərz olan nedir? İnsanların zahiriyle muamele etmek. Zahirinde küfür gördüğümüz zaman onunla kafir kimi muamele edeceğiz. Yani bunun üstünde biz birçok ayet ve hadisleri sıralamışlar. Yani indi bakın bugün vəziyyət necədir? Məgər bunun eynisi bugün değilmiz ki, biz bir kəsin zahirinde İslam gördüğümüz halda Ya onun zahirdəki İslam bizi ilgiləndirməz, biz onun qəlbinə baxmalıyıq. Etiqadı nədir? Filan şeyi inkar edir, filan şeyi inkar etmir. Filan kəsi kafir görür, müsəlman görür. Filan cəmaatı səhih görür, ya səhih görmür. Abi, belə olmaz qardaş. Yəni bunun o firqədən fərqi varsa Allah aşkına mənə deyin. Yəni onlar necə ki, küfrü qəlbə bağlayırdılar ki, küfür qəlbində kafir e, etdiyi küfrü qəlbində etiqad edirsə, o zaman kafirdir. Etiqad etmirsə kafir deyil. Etiqad da qəlbə aid olan bir əməldir. Biz onun zahirində etdiyi küfrə görə nə etməliyik? Onu kafir adlandırmarıq deyirlər. Bu gün də onun neynisidir? Ya bir adamın zahirində İslam vardır. Onun zahiri bizi etkilə, e, ilgiləndirməz. Biz onun qəlbinə baxmalıyıq. Görək bu et qəlbində etiqadı doğrudurmu, doğru deyildirmi? Yox, nə oldu? Eyni şey oldu. Eyni şeydir. Yəni yaxlaşım eynidir. Metod eynidir. Əhlüsünnətin bu cür metodu yoxdur. Bayaq zikr etdik dedik ki, Əhlüsünnə vəl cəmə nə deyir? Yəni mən bunu deməkdə yəni, məqsədim bu idi ki, Əhlüsünnə vəl cəmə nə deyir? Həzrət Ömərin dediyi sözü usul qaydası olaraq ələ almışdır. Usul qaydası olaraq ələ almışdır ki, biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə qədər ki aramızdaydı, insanlarla vahiy ilə müamilə edərdik. Təbbət surəsi nazil oldu, amma bir də Əbu Ləhəb iman gətirməyəcək. Çünki Allah subhanahu wa ta'ala dedi ki, onun əlləri qurusun, necə ki, qurudu. Billər ki, daha artıq Əbu Ləhəb iman gətirməyəcək. Çünki Allah bunun haqqında cəhənnəmdə olduğunu etmişdir, açıq ayəti ilə bildirmişdir. <clears throat> ya misal üçün, filan kəslər haqqında Allah subhanahu wa ta'ala ayət indirdi, billər ki, artıq bunlar iman edən deyirlər. Asim ibn Vail haqqında misal üçün ayət indi ki, bu çürümüş sümükləri kim yeniləndiriləcək? O demişdi Peyğəmbər s.ə.və ki, ey Muhammed əlindəki sümüyü tutaraq, bu sümüyü kim yeniləndiriləcək? Yəni, onda bilirdilər ki, artıq vəhy indi bu haqda وَمَا يَنْدُقَ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوهَا Onun nitqi havadan deyil, o havadan danışmaz, o açıq-açıq bir vahiy ilə danışır, Allah buyurmuş bu barədə. Və bilirlər ki, bəli, Peyğəmbər s.ə.və vahiy yenibsə, artıq bu nədir? Qətidir. Elə ki, Peyğəmbər s.ə.v vəfat etdi, biz insanlarla da artıq vahiy ilə müamilə etmənin bir nəyi yoxdur? Önəmi yoxdur, yaxud vahiy yoxdur artıq. Biz insanların zahirinə müamilə edərik. Bax, indi baxın, zahirə müamilə etmək nə deməkdir? Biz bir kəsin zahirində küfür gördüyümüz zaman onunla kafir müamiləsi etməmiz. Bir kəsin zahirində İslam gördüyümüz zaman isə onunla İslamla müamilə etməmiz lazımdır. Bu əhl-i sünnə vəl-cəmənin qoyduğu usul qaydalardan biridir. Gəlin indi <clears throat> biz yəni bu giriş olaraq yəni bunu anlatdıq ki, <clears throat> yəni bu müamilə necə qurulmalıdır. İndi bu gün İslam əlamətləri deyilən bir, yəni böyük bir söhbət ortalığa, yəni ki, belə deyək, devrəyə bir şey buraxılmışdır. Kimlər tərəfindən buraxılmışdır? Allah daha yaxşı bilir. Demək, <clears throat> zahiri İslam əlamətləri. Ümumiyyətlə birinci bilək ki, İslam əlamətləri deyilən şey nədir? Əlamətin özü nədir? Və sonra ondan sonra hansı əlamətlər İslam əlamətidir, hansı əlamətlər İslam əlamətləri deyil, yəni bunun dəlillərlə üzərinə gələk. Əlamət nədir? Əlamət bir əşyanın bir əşyanın kimliyini ortalığa qoyan nədir? Ən açıq dəlildir. Misal üçün, bunun su olmasına dəlil nədir, qardaş ki, bu sudur bunun içindəki? Açıq boşaldaq yerə, əlimizi tutaq altına görəcək ki, bu sudur. Əlaməti və budur bunun. Yəni biz onun islahlığını duyduğumuz zaman onun su olduğunu bilərik. Hər şeyin bir əlaməti vardır. Və Allah subhanahu və teala dinimiz üçün də təbii ki, əlamətlər qoymuş ki, insanlar onları tanısınlar. Yəni bu bizim üzərimizdədir. Biz bir-birimizə müamilə etməmiz üçün Allah subhanahu və teala əlamətlər qoymuşdur. Və əlamətlərin iki hissəyə bölünməsi məsələsi, yəni əsas məsələ budur ki, yəni bunu bilməniz lazımdır ki, əlamətlər iki hissəyə bölünür birinci əlamət üzərində İslam hökmlərinin bina edildiyi yəqin əlamətlər, ikincisi isə üzərində İslam hökmlərinin bina edilmədiyi əlamətlər. Və bunlar iki qisimdir. Yəni, birinci üzərində İslam hökmləri bina edilir. Yəni, bunlar nədir? Biz buna gələcəyik indi inşallah hədislərlə ki, yəni, bir kəsin haqqında qəti müsülman hökmü verilməsi üçün yəqin əlamətlər. Bir də vardır, ya, bunlar hökmü İslam üçündür yəni üzərində İslam hökmləri bina olunmaz. Bununla bir kəsin haqqında yəqinliklə müsəlman hökmü verilməz, lakin bu insanın müsəlmanlığına bir dəlalətdir bu. Bu iki şeyin inşallah dəlilini deyəcəyik sizə. <clears throat> Deməli, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur ki, "Bunyal İslamu alə xams." İslam 5 şeyin üzərində bina olunmuşdur. Eşitsə bu məşhur hədisi. İslam 5 şeyin üzərində bina olunmuşdur. Şəhadətü en la ilahe illallah və enne Muhammeden Rasulullah. Yəni, deməli, İslamın üzərində bina olduğu bu beş şeyin birincisi nədir? Birincisi, kəlmə-i şəhadətdir. Kəlmə-i şəhadətin dillə deyilməsi, yəni bir kət dillə kəlmə-i şəhadəti deməklə, İslamda nə edir? İslamda bir əlamət edir. Yəni, bunun dəlli nədir? <clears throat> Misal üçün, məşhur hədis ki, Usama bin Zeyd radiyallahu anh haqqında gəlmiş bir hədis ki, bir döyüşdə müşrik özünüzə çıxdığı zaman müşriki vurmaq istədikdə o nə dedi? Lə ilə illallah dedi. Və Usama onu öldürüb Peyğəmbər s.ə.v yanına döndü. Allahın Rasulü s.ə.v bu xəbər çatdığında ya Usama <clears throat> sən onu lə ilə illallah dedikdən mi sonra öldürdün? Ya Rasulullah o qorxusundan mı söz edildi? Ya sən onun qəlbini yarıb baxmışdın mı ki o qorxusundan dedi? Qiyamət günü o sənin qabağına o kəlmə ilə çıxdığı zaman sənin halın nə olacaqdır, ey Usama? Və deyir, mən dedim ki, kaş ki, mən bu günümdən sonra müsəlman olaydım. Yəni, İslamda bu günah etməyəydim. Gələ birinci bu hədisin üzərinə ki, yəni, bilirsiniz, məşhur bir hədisdir. Yəni, bunu dəstəkləyəcək bizim bir çox hədislərimiz var. Sadəcə birini misal gətirdim. İnşallah qalanları haqqında danışacaq. Peyğəmbər s.ə.v döyüşdə Yəni bilirsiniz ki, döyüş Darül İslamda deyil. Harda olur? Darül Hərbdə olur. Darül Hərbdə nədir? Darül Kufrun bir bölümüdür. Yəni bu məsələ ona görə deyirəm ki, çoxları deyir ki, ya bu Darül İslama aiddir, bu Darül Kufra aiddir. Hökmləri bölüblər. Yəni yarısı ora, yarısı bura aiddir. Necə ki Allah qorusun. Bəziləri vaxtında bölmüşlər ki, bu Xavarizlərin ayəsidir, bu Murciyaların ayəsidir, bu filanların ayəsidir. Ya ayə Allahın ayəsidir. Kim bundan yararlanacaq, kim bundan təsirlənəcək, nə mutlu onun halına. Yəni indi bu hökmlər də başa düşürsə ona görə deyirəm ki, yəni bir dəfəli bu şeyləri bilməmiz lazımdır. Darul kufur, darul islam filan filan filan hökm bir dənə olur, istisna sonra verilir. Şəriətdə belə qayda yox ki, birinci istisnalardan danışasan, sonra hökmdən danışasan. Hökm gəlir, hökmdən sonra istisna gəlir. Allah Subhanahu nə dedi? "Vel asr innel insan lefi xusr." Hökmdür bu. Asra yemin olsun ki, insan xusran içindədir. Sonra nə qoydu? Sonra illəni bildi. İllellezina amanu ve amilus salihati ve tawasav bil hak ve tawasav bis sabr. Sonra isə oradan istisna etdi. Amma ümumən insanların hamısı haqqında ümumi hökm nədir? İnsan xusran içindədir. Yəni bu o deməkdir ki, Allahın rəhməti olmadan hətta peyğəmbərlər olsa belə cənnətə girməyəcək. Bu istisna buna görədir. Yəni insan ümumən xusran içindədir. Yəni babamız Adəm Allahın əmrindən çıxdığı üçün nə oldu? Xuslana düşdü. Və sonra isə Allah Subhanahu tövbə nəsib etdi və oldu nə oldu? Salih əməl edənlərdən oldu. Yəni ona görə deyirik ki, birinci hökm gəlir, sonra istisna gəlir. Ona görə də biz birinci hökmü öyrənək, sonra onu istisnalara bölərik ki, bu Darul Kufurda belə olur, Darul İslamda belə olur, Darul Hərbdə belə olur. Demək birinci hökm bu oldu ki, <clears throat> Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o müşrikin dediyi la ilahə illallaha görə Usamanın onu öldürməsinə nə etdi? Bəlkə qızdı və qınadı onu. Görəndə bu hədisdən murciyalar necə istifadə edir və başqaları necə istifadə edir? Murciyalar deyirlər ki, Usama bir müsəlmanı öldürdü. Çünki la ilahe illallah deməklə müsəlman oldu. Bir müsəlmanı qətlə yetirdi. Və bunu da dönə-dönə dəlil gətirirlər ki, kim la ilahe illallah deyərsə bunlar müsəlman olur. Yox vallahi belə deyil. Əgər Usama müsəlmanı öldürmüş olsaydı, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Usamanın ya qanını tələb edərdi, ya da ki nə edərdi? Diyət tələb edərdi. Yəni öz onun həmin öldürülən kəsin ailəsinə diyət verməsi tələb edərdi. Hədisin heç birindən gəlməmişdir. Ya o zaman Usamanı öldürdüyü kim idi? Muşrik isə nədən Peyğəmbər s.ə.v bir muşriqə görə öz əshabına, hətta öz oğulluğunun oğluna verə qızırdı? Ya bu qəribə bir şey çıxır ortada. Bəli, bu adamın müsəlmanlığı üçün heç bir qərinə yoxdur. Açıq dəlil yoxdur ki, bu adam müsəlmandır. Sadəcə adam İslamını ishar etmək üçün Bax, İslamını bəyan etmək üçün bir əlamət bildir. Bir İslama bir atribut bildirmişdir. Zaten savaşın nedeni de neydi? Savaşın nedeni de bu la ilahe illallah idi. Yani bununla Allah'a Resul demek istedi. Ey Usama sen mecel la ilahe illallah'tan ötürü savaşmırdın mı? Adam la ilahe illallah diyenden sonra sen yine de bunu öldürdü. Yani seni bundan ötürü göndermemiştim ben. Sen ondan sonra da yine bunu öldürdün. Yani bak hadisin içerisinde qəsd olunan budur. Bu deməkdir ki, adam la ilahe illallah deməklə hökmən müsəlman oldu. Hökmən. Yəni İslamın bir əlaməti nə etdi? İslamın bir şüarını ortalığa qoydu. Lakin yəqinliklə müsəlman olmasından ötürü nəyi lazımdır bunun? Yəqinliklə müsəlman olmasından ötürü bunun La ilahe illallahdan sonra Muhammedən Rasulullah deməsi lazımdır. Namazlarını əda etməsi lazımdır. Allahın küfür olaraq bəyan etdiyi şeylərdən təbərrü etməsi lazımdır. Bu o zaman nə olur? Bu o zaman yəqinliklə müsəlman olur. Amma hökmü müsəlmanlıq nə oldu? Bunun dediyi La ilahe illallahla. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunun əvəzində ondan diyet almadı. Lakin böyük bir qınaqla onu qınadı ki, sonra insanlar bu xataya düşməsinlər. Xalidin etdiyini xatırlayın, Xalid ibn Varid radiyallahu anhdan. Xatırlayırsa o hədisə, Ya Rəbbim, mən Xalidin etdiklərindən sənə sığınıram. Xalidin etdiyindən mən bəriyəm. Səba'nə deyən bir qövmü öldürdüyü üçün. Öz dillərində iman etdik, iman etdik deyən bir qövmü öldürdüyü üçün nə dedi? Xalidin etdiklərindən sənə sığınıram. Amma halbuki Xalid burada nə etmişdir? İstihad etmişdir. Xalidin ki, etdiyi istihad idi. Usama da ishad etmişdi. Hətta mən sizə deyim ki, 99,9% adam qorxusundan demişdi la ilə illallah. Çünki o kəlməni əgər sevən birisi olsaydı, Allahın Rasuluna qarşı savaşanlardan olmazdı. Amma onunla Peyğəmbər s.ə.v yenə Usamanı qınadı. Nə üçün? Yəni, insanlara qapı açmamaqdır. Sabah bu qapı bir nə zaman açıldı? Əməvilər və Abbasilər dönəmində elə bir qapı açıldı ki, Mavarun Əhrdə Lə ilə illallah deyən insanların dedilər, dedikləri lə ilə illallah səhi deyil, onunla siz müsülman olmazsınız. Ya öldürürdülər, ya da cizyə alırdılar. Ki, lə ilə illallah deyən insan müsülman olmaz. O zaman sonra böyük bir <clears throat> alimlər qrupu çıxdı və bunlara sonra dedim, murciətül fuqaha dedilər buna. Çıxdı və bu adamları müdafiə edilər ki, lə ilə illallah deyən kəs müsülmandır. Yəni, bu məsələ ondan qaldı, murciət məsələsi. Nəyə görə? Çünki bu, artıq qapı açıldı bunun üzrə. Ya əgər la ilahe illallah səhih deyilsə, indi burada bir adam gəlsə, biz onu İslam'a dəvət edək, dursun desin la ilahe illallah deyə yox, hərsə kafirsən, müsəlman deyilsə. Ya bəs nəyə dəvət edirdim mən o zaman bunu? Aydındır? Yəni budur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi bu qapının açılmaması üçün la ilahe illallah deyən bir kəsin İslamına etibar etməyi, hökmən müsəlman olduğunu etibar etməyini etmişdir. Bizə buyurmuşdur. Və eləcə də münafıqlar haqqında olan hədis. Onların münafiqliyi Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm yanında dəlillə sabit olduğu halda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara münafiq və kafir demədi. Misal gətirirəm sizə. Səhabələrdən yalnız kimə demişdi? <clears throat> münafiqlərin adlarına. Huzeyfətul bin Yəmənə demişdi adını. Elədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəfat etdikdən sonra Həzrət Ömər gəldi, "Ya Huzeyfə, Allahın Rəsulu sənə münafiqlərin adlarını dedi. Bizə dedin, Allah aşkına biz də bilək." Dedi, "Yox, mən deməmək üçün Allahın Rəsuluna söz verdim." Ancaq dedi, "İstərsən sən hansı cənazəni mən qılmasam məni təqib edərsən. Bax, Həzrət Ömər deyir, mən ondan sözdür, bütün cənazələrdə deyir, gözümdir, Uzeyfən axtarırdı. Hansı cənazəni qılırsa mən də qılırdım, qılmırsa qılmırdım. Təqlid edirik, də elə deyək. İndi mən sizə misal gətirirəm. O zaman ya Uzeyfənin, ya Ömərin təqvası, Allah qorxusu, ixlası yox idi bunların ki. Özləri qılmadığı, Cənazəsini qılmadığı adamları Əbu Bəkir kimi, Əli kimi, Osman kimi, Abdurrahman ibn Avf kimi, Sad ibn Abbaqqas kimi sahabələrin onların cənazəsini qılmasına müsaidə edirdilər. Və nətər olur onda bu iş qardaş belə olanda? Fikirləşin mənə. Yəni onlar şəriətin dəlilinə tabi olurdular. Şəriət onları nə adlandırırdı həmin o münafiqləri? Müslüman adlandırırdı. Çünki onların zahirində İslam vardı, zahirində küfür yoxdur ki. Küfür onların qəlblərindədir. Ve onlar da onların kalpleriyle uğraşmırdılar. Kalplerini araştırmıyorlar ki bunun kalplerinde ne var ne yoktur. Onların zahirinde ne varsa onunla uğraşırdılar. Demek onların münafikliği delille sabit idi, vahiy ile sabit idi. Zahiri delille yok, zahiri delille olan Müslüman idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafık bildiği bir insanlara baktılar. Abdullah ibn Ubey'in münafık olduğu hakkında sahabe geldi, səhv etmiyorsa Anas İbni Malik Allah'ındır. Ya Resulullah mən eşitdim ki, o dedi nə dedi? Dedi ki, biz Mədiniyə girsək, izzətlilər, zəlilləri oradan çıxaracaq. Peyğəmbər s.ə.v demədi, ha, çıx cəmaata bəyan eləyinə ki, Abdullah ibn Ubey münafiqdir. Nə dedi? Bunu səndən başqa birisi eşitdimi? Xeyr. Dedi, o zaman özündə saxla bunu. Baxın ha, Allah ayət indirdi. Münafiqin surəsindən. Münafiqlər dedilər ki, biz Mədiniyə girsək, izzətlilər, zəlilləri oradan çıxaracaqlar. Aynə oxumusandır. Allah ayət indirdi, buna mücərrəd ayət ilə. Yəni, ad etmədi, amma bildirdi ki, bu səhabənin dediyi söz doğrudur. Onunla belə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə bir səhabənin şahidliyinə, nə də mücərrəd edilmiş ayətə etibar etməyərək onunla müsəlman müamiləsini davam elətdirdi. Çünki adam zahirdə müsəlman idi. Yəni, söhbət nədən gedir, qardaş? Yəni, bunu anlamamız lazımdır hər birimizin ki, zahiri İslam nə deməkdir? Adamın küfrü də ola bilər, kafirliyi də ola bilər, filan ola bilər. Amma qəlbində əgər gizlidirsə, Sən onun qəlbini araşdırmaqla mükəlləf deyilsən. O zaman ki, ondan hər hansı bir küfür ortalığa çıxar, sən ispat etdin, sabit oldu ki, bunun küfürü ki, artıq bu kafirdir, ondan sonra da müsəlman müamiləsi etmə. Təkvir üçün iki qayda var. İki mühüm qayda vardır ki, alimə bu iki mühüm qaydanı zikr ediblər. <coughs> iki qayda nədir? Birincisi, bir kəsin küfrünün dəlillərlə sabit olması, şahidlərin vasitəsilə, dəlillərlə bir kəsin küfrünü sabit olması. Yəni nə deməkdir bu? Ehtimalla təkvir yoxdur. Ehtimalla təkvir yoxdur. Təkvir yalnız nə iləndir, qardaş? Yalnız qəti dəlillərləndir. Bir kəsin haqqında əgər sənin iki şahidin varsa, <coughs> Yoxsa Peyğəmbər sallallahu sahabənin bir sahabənin şahidinə etibar eləmədi. Bir sahabənin şahidinə etibar eləmədi. İki şahid varsa və ya özü etiraf edirsə, özü çıxır deyir ki, məsələn, mən filan şey dedim. Və ya bunun haqqında bir bəlgə varsa, yəni nə ola bilər? Tutaq ki, misal üçün, kameraya çəkiblər, adam danışır, deyir ki, misal filan məsələ belədir. Artıq hər kəs gördü ki, yəni nədir? Adam bu küfrü dedi. Birinci budur, təkvirdə birinci şərtdir bu. İkinci şərt nədir? İkinci şərt isə həmin əməlin İslamdan çıxardan küfür olmasının dəlillərlə sabit olması. Çünki hər bir əməl İslamdan çıxartmır. Çünki çox zaman ola bilər ki, sənin küfür olaraq zənn etdiyin bir şeyi İslam alimləri küfür olaraq zənn etməyib. İsim, e, küfür olaraq adlandırmayıblar bunu. Sənin yanında elə bilirsən ki, bu şey İslamdan çıxardı. Ya bugün var ha, çıxıb bax, biri keçən mənə zəng eləyib, mənə təkfir eləyir telefonda. Yəni, təkfirin səbəbi nədir? Sən demirsən ki, yoxsun, e, Allahın əli yoxdur, Allahın əli qüddətdir deyənlər Kafir deyil onlar təfsilatdan sonra, yəni təfsilatla onlara bəyan edildikdən sonra, hüccət qaldırdıqdan sonra onlar təkvir olunur. Bu sözlə görə sən kafirsən. Ya mən adamı anlada bilmirəm ki, sənin dediyin sözü İslam alimlərindən bir adam da deməyib. Əgər desən ki, bunu deyən kafirdir, onda sən ümmətin İmam Nəvəvi kimi, İbn Kəsir kimi böyük alimlərini təkvir etməlisən. İbn Həcər kimi, bunlar hamısı əşaridirlər, bilirsiniz. Qardaşım, Əhlüsünnətin iki böyük hədis kitabı Buxar və Muslimi, birin İbn Hacer şərhili, birində ki İmam Nəvəvi şərhili Muslimə. Və onda kimdən elm götürəcəksiniz o zaman? Ümmətin bu boyda dediyi zalimləri fikrinizə görə hamısı kafir olublar. Ya belə bir şey yoxdur qardaş. Ona görə dedim ki, ikinci dəlil nədir təkvirdə? Əməlin İslamdan çıxardan küfür olmasının dəlillərlə sabit olması. Hər əməllə insan təkfir olunmaz. Və alimlər deyir, bu iki şərt cəmləşdirilib bu iki şərt cəmləşdirilir və bəlli olan üzrlər ki vardır, ha, məsələn, təhvil üzrü, məsələn, müəyyən əməllərdə təhvil üzrü vardır və yaxud insanın həddi buluğa çatmaması və yaxud ağlının sapması, cürbədü şeylər vardır. Bunlar ortalıqdan qaldırıldıqdan sonra bu iki şey cəmlənmədən təkvir etmək haramdır. Baxın, ha, haramdır deyir konkret olaraq. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in sərt bir uyarısı gəlmişdir bu haqda. Kim öz müsəlman qardaşına ey kafir deyərsə, bu söz Göyə qalxar və ikisindən birinə dönər. Ya, indi hədisi Allah aşkına deyirəm ha. Hər zaman qəlblərdə nə olur? Bu murciyaların gətirdiyi hədisdir. Bu, subhanallah, bu murciya kimdir ki? Allaha Rasulü deyir bu hədisi. Hər iki mənbə ondan gəlmişdir də. Namazın qılmayanın kafir olduğu haqqında olan hədisləri hamı möhkəm-möhkəm əz verir. Rasulullahın hədisidir deyə. E, bu adır Rasulullahın hədisi də vardır. وَمَا يَنْدُقَ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُوهَ Onun nitqi havadan deyil, o açıq-açıq bir vahiy ilə danışır, dedi Allah. Bu da Allahın vəhyidir. Kim öz müsəlman qardaşına kafir deyərsə, bu deməkdir ki, sən bundan ən azından ehtiyat etməlisən. Əhl-i sünnətin bu haqda dörd görüşü vardır. Bax, buradakı o, ikisindən birinə dönər var ha, bax, bu hədis haqqında. Dörd görüş vardır. Bu görüşlərdən ən kəskin və ən sərt görüşlərdən biri budur ki, bunu deyərək kafir olur. Birisi, bunu deyən alimər vardır. Bunların səhəsində əhl-i sünnətin cümhurunun görüşü isə budur ki, ona dönən nədir? Ona dönən bu sözün günahıdır. Yəni buna böyük bir günah kimi dönər bu. Yəni balaca bir şey deyil. Siz bilirsiniz ki, kiçik küfür, kiçik küfür böyük günahlardan nədir? Şiddətlidir. Zinadan şiddətlidir. Nəfslərinizi bugün zinadan qorumaqdan ötürü, qardaş, nə qədər əziyyət çəkirsiniz bu daru zinada, bu zina yurdunda. Hə? Xeyirlə, qardaş, bu zinadan daha əzəmətli, daha böyük bir günah olan kiçik küfür, ha, hələ kiçik küfür deyirəm. Bundan özümüzü qoruyub yaxşı qardaşlarım. Ya təkfir nə zaman İslamın əqidəsinə çevrilmişdir? Nə zaman kim hansı bir alim demişdi ki, təkfir əhlüsünnə vəl cəməənin əqidəsidir? Hə? Kim demişdi qardaş bunu? İslamın əslindən deyilir bu məsələ. İslamın furusundandır və özəki neçənci bir məsələdir. Furuda da elə bir məsələlər vardır ki, fardul ayndır. Fardul ayndır deyilir. Fardul kifayədir. Özə kimlər izah eləyəcəm sizə. Məsələn alimlərdə burada bir ki 20 kişi oturmuşuq burada. Bir nəfərin haqqında misal gəldi bir qardaş dedi ki, qardaş filan filan filan filan əməlləri etdi. İki nəfər də şahid durdu. Tutaq ki, misal üçün, mən buradan durdum dedim ki, hə, bu əməli ilə bu adam edibsə kafirdir. Artıq buradakıdan heç hamısının üzərindən haqq qalxmış olur. Ya o demək deyil ki, hamı bir-bir soruşmalıyam qardaş, sən də denən, sən də denən, sən də belə qayda yoxdur qardaş. Yəni sizin müamilə etməniz artıq sünsi fardlayındır. Bax, təkvir kafir deməkdir. Dillə kafir deməkdir. Ona görə deyirəm ki, təkfir əhlüsünnə və cəmiyyətin əqidəsi deyil, qardaş. Yəni bunu gətirib elə bir səviyyə çıxardırlar ki, əhlüsünnətin əqidəsi, zühd, təqva, Allah qorxusu qalıb qıraqda insanlara yalnız kafir demək məsələsi düşmüşdür ortalara. Və hətta bunun Allahın düşmənlərinə kafir demək ibadətdir. Allahın düşmənləri ilə kafir müamiləsi etmək ibadətdir. Allahın düşmənləri ilə bax bu kafir deməyin doğrultusunda savaşmaq ibadətdir. Ya ancak Müslümanlara vallahi bir ibadet değil. Karıştırmayın Allah aşkına. Sen bir Müslüman kardeşine Allah rızası için etdiyi xatadan dolayı onu düzəltmək əvəzinə ona kafir deyib, onu özündən uzaqlaşdırmaq, əksinə onun getdiyi yol üzərində daha da əzmlə getməsinə yardım etməyin vallahi bu ixlas deyil, bu təqva deyil. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki: "Üç kişi vardır ki, onlar imanın şirinliyini dadarlar. Birinci kimdir? Allah və Rasulunu hər kəsdən çox sevənlər. İkincisi sevdiklərini hər Allah rızasını sevənlər. Üçüncüsü isə Allah onları küfürdən qurtardıqdan sonra küfrə dönməyi ateşə atılmışdasına kərik görmək. Baxın, indi misal deyəcəyim sizə qardaş. Bu dünyada səni təkvir etdiyin bir müsəlman qardaşın. Gəl tutaq ki, bir müsəlmandır, namazı, filan hər şey yerdə. Sən hansı əməllər görə kafir dedin buna. Qonşunda olur, görürsən ki, evin içində yanır, zövcəsi yanır, uşaqları yanır. Qışqırırlar ki, kömək eləyin mənə. Gedib yardım etməzsənmi? Hə? Hər kəs gedib yardım edər. Ya bir müşrik olsa belə, bir kafir olsa belə, insanların imdadına qoşmaq, getmək nədir? İbadətdir. Peyğəmbər s.ə.v bunun haqqında bir çox hədislər buyurmuşdur. Ya sən bunu əgər bu dünyanın oduna girərək, özünü təhlükəyə ataraq edərsənsə, bəs cəhənnəm odundan çıxartmaq üçün niyə belə acələ etmirsən? Niyə çalışmırsan? Sən kafir dediyin bir kəsə artıq cəhənnəm odunda olduğunu iddia edirsən. Ya bu əməli ilə bu adam bu sifətdə ölsə ki, cəhənnəmə gedəcək. Atəş əhlidir. Ya atəş əhli niyə çıxartmaq istəmirsən oradan? Niyə sən onu istəyirsən ki, daha da onun içərisində möhkəm dayansın? Hələ da, baxın Allah qorusun. Get onu padiyəcə girəndə vur, daldan başını partlat, filan ilə filan ilə. Bunlar nə? Budur İslam. Vallahi belə İslam olmaz. Əgər sən həqiqi, bax, baxın, böyük alimlərin mənhəzinə baxın. Böyük alimlərin mənhəzi nə idi? Onlar bir məsələ barəsində filan şey edən kafir deyib üstündən keçməzlər, bunun üçün mücadilə edəblər. Mücadilə edəblər bunun üçün. Baxın Əhmədin həyatına, baxın İbn Teymiyyənin həyatına, Muhammed ibn Əbvəhabın həyatına. Baxın, ya elə deyib keçiblər, elə bilirsən Muhammed ibn Əbvəhab Nabaqül İslam haqqında, o qayda haqqında yazıb elə kitabı verib insanlara özü gəlib oturur, rahat evində yatır. Yox, vallahi yox. Gecə gündüz mücadilə edib bundan ötürü. İbn Teymiyyə evlənməyə vaxtı çatmadı ki, evlənsin kişi. Baxın, evlənə də bilmədi yazıq. Niyə görə? Çünki gecə gündüz Allah yoluna dəvət edirdi. Gecə gündüz bu mücadilə ki var da, Minhacü Sünnə yazıb. Əhl-i Sünnətin mənhəci. Oxuyun o kitabı. Bütün firqələrə, xristianların firqələrinə, yahudlərin firqələrinə rədd verib. Rafizmə. Tək İslamdakı firqələrə yox, e. bütün dinlərdəki firqələrə hamısı rədd verib bu kitabı ilə. Adam mücadilə edib bundan ötürü. Cihada da gedib, Allah yolunda da savaşıb. Yəni deyib üstünü tərk edib çıxıb gedməyib. Ona görə də mən dedim ki, yəni bax, təkvirdə bu iki qayda ki var dedi. Bu iki şərt, bu iki şərt cəmlənmədən təkvir etmək haramdır. Hani bir kəsin haqqında ya filan filan əməli etdi deyib iki şahidi tələb edən. Harda oldu qardaş iki şahid tələb edən? Tələb etdikdən sonra ya adamın bəlkə bir üzrü vardır bunu etməyə. Bəlkə bir üzrü vardır. Bəlkə Allah qorusun adam cin çarpıb adamı. Ola bilməz qardaş belə şey. Ya bəlkə adam günaha yıxılıb. Bəlkə adam itkili halda deyib bu sözü. Hə? Məsələn, hədis gətirəcəyim sizə. O eşəklə qəbli <coughs> sahabə var idi ya, Himərlə qəbli. Abdullah. Abdullah ibn Məzun. Məzun. Xəbər gəldi Həzrət Ömərə ki, adam öz dostları ilə bərabər araqçı deyir ki, şərabçı deyir ki, bu istimi bizim üçün halaldır. Həzrət Ömər xəbər göndərir ki, çağırın gəlsin ona. Dostlarına gətirin. Sahabələri yığdı, istişarə etdi, məşvərət elədi. Nə edək bunlar haqqında? Həzrət Əli dedi ki, əvvəlcə çağıraq onların etdiyinin dəlilini soruşaq. Bax ha, təqvaya baxın. Demədilər, çatan ki, boyunlarını vıraq. Əvvəl edib dəlilini soruşaq. Çağırdılar, soruşdular ki, nədən belə etdiniz? Onlar da Əl-Maidə surəsinin 93-cü ayəsini özlərinə dəlil gətirdilər. Allahdan qorxub, yaxşı əməllər, e, salih əməl edənlərə yeyib içdiklərində bir günah yoxdur. Həzrət Ömər dedi ki, onlara şallaq vurun. Və buna dedi ki, vallahi siz də Allahdan qorxsanız içməzdiniz. Amma təkfir etmə öldürmədilər bunlar. Əleyhissalam. Bilirsiniz niyə? Çünki onlara izah etdilər bunu. Bu ayətlər kimin haqqında nazil olmuşdu? O zaman ki, həqiqətən innəməl xamru vəl meysir ayəti ki, nazil oldu. Həqiqətən içki, qumar, şeytan əməlində olan pis şeylər ondan çəkinin ki, nicat tapasıl ayəti nazil oldu. Sahabələr gəlirlər ki, ya Rasulullah, bizim qardaşlarımız var idi, Bədir döyüşündə qarınlarında içki olduğu halda şəhid oldular. Onların halı nə olacaqdı? O zaman Allah deməli 90, 91, 92-dən sonra 93-cü ayəti nazil etdi ki, yeyib içdiklərində onlara günah yoxdur. Yəni artıq onlar getmişdir. Onlar Allahdan qorxub çəkilib Allah ona əməl edib. İndi səhabə bunu düzgün başa düşmədən, səhabə bunu anlamadan, bunu özünə dəlil gətirib gedib içib. Nə qayda qoydu Rəhmanın da? Ona görə deyirəm ki, bir adam filan filan küfrə etdi dedikdə bir araşdırmaq lazımdır. Ya bəlkə adamın hansısa bir üzrü vardır bunun üçün. Bəlkə adam təvil etmişdir, bəlkə adamı cin satmışdır. Baxın, Peyğəmbər s.ə.v-in zövcəsi e, Sevdə bin Zəmə radiyallahu anhə döyüşlərin birində deməli müşriklər qətlə yetirilmiş, qəbilələrinin başçısı və bir neçə başçıları da əsir götürərək Mədinə mətnini sütunlarına bağlamışdılar. Həzrəti Sevdə çıxıb öz qəbiləsinin başçısını sütuna bağlı o halda gördü, bağlanıb sütuna. Baxın, dedi ki, sən dedin, məgər gedib şərəflicəsinə, Öyle bilmirdinmi ki, gəldin zəlilcəsinə əsir düşdün? Allahın Rasulü çıxdı, ey sevda, məgər İslamdan qıraqda izzət şərəf mi vardır? Vallah ya Rasulullah, mən bunu imandan sonra küfrə qəlb açdığım üçün demədim. Onu gördüm, acıdım onun halına. Və Peyğəmbər s.ə.v sevdanı təkbir etmədi, amma halbuki bu söz xatalı sözdür. İslamdan qıraqda izzət və şərəf yoxdur. Demək, hər bir kəsdə belə bir şeylər ola bilər. Dil sürüşməsi ola bilər. İnsanın bir anlıq, misal üçün, həddən artıq qəzəblənə bilər. Həddən artıq sevincli halında ola bilər. Yəni, sən bunları araşdırdın mı ki, ondan sonra onun haqqında hökum verdin? Ya hələ bunlar bilirsiniz nə deməkdir? Bunlar bəlli bir şəxs haqqında olan hökmlərdə. Mən bunu öncə danışıram ki, axırda udarı vurur. Yəni bunlar bu nə deməkdir? Yəni bəlli bir adam haqqında gəlib filan küfr eləyib, filan eləyib, filan eləyib. Bir də var tanımadığın bir adam. Adam gəlir, zahirində tutaq ki, saqqalı da var, filanı da var, filanı da var. Heç bir ehtimal yoxdur kafirliyinə ha. Kafirliyinə ehtimal ola bilsin ki, səndə var. Üzün qırxıqdır, şalvarın balağın yerinə sürünür. Kafirliyə sənin ehtimalın daha böyükdür. Nəinki saqqal saxlayan birisinin. Ya namazını qılır Peyğəmbər s.ə.v namazını uyğun bir şəkildə sən heç ehtimal olmadığı halda özün üçün zənn edərək adam haqqında kafir hökmü verirsən. Ya dəlil nədir? Qoy dəlil ortalığa. Qiyamət günü Allah subhanahu wa ta'ala sizi üzə çıxardığında sənin, sənin deyəcək sözün nədir? Elə bir şey varmı ki, فَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ زَرَّةً خَيْرًا يَرَحْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ زَرَّةً شَرًّا يَرَحْ Miskal olsa belə vəzi veriləcək. Qiyamət günü əvvəl soruşacaq. Qara qoç, ağ qoç hədisi bilirsin. Buynuzunu sındırdığına görə haqqı alınacaqdır qiyamət günə. Deyəcəksən, adamı niyə kafir dedin? Dəlilin nə idi kafir deməkdə? Bu ehtimaldır, ha. Hələ, hələ deyirəm ki, burada ehtimal da yoxdur küfrə. Misal ki, ehtimal alimlər nəyə deyiblər? Muhammed Abdullahabın məşhur bir qovli var ki, biz hamımız oxumuşuz, bunun zamanında Murciyanın şeyxləri bundan istifadə edirlər ki, mən <clears throat> Abdülqadir bin Ceylaninin qəbrini təvab edənləri təkbir etmirəm. Eşkizəm məsələni. Məşhur bir məsələdir. Ki, Abdullahab deyib ki, rahimallah ki, mən o təvaf edənləri təkfir eləmirəm. Öz risalələrinin birində Muhammed Vahab yazır, deyir ki, dərsdə tələbələrə deyir ki, bu sözü sizin aranızdan çıxardan kimdir mənim adımdan çıxardı? Mənim bu qədər keçdiyim dərsləri qırağa atıb, sözündən bir kəlməni çıxardım insanların arasında yayıb. Deyir, vallahi deyir, sən kimsənsə, sən bir deyir, milçəksən, bir sinəksən, o isə deyir, ancaq deyir, nəcaset üzərinə qonar. Yəni, sən mənim sözümün içərisindən pisini olanı götürdün. Necə ki, nə, bilçəyi görmüşsə gedib gülün üstünə qonur, ancaq nəzasətin üstünə qonur. Ya belə bir söz deyir. Həmin Muhammed ibn Abdülvahabın <clears throat> eee Nəyi deyirdim yadımdan çıxdı, mən unutdum. Abdülqadir Ceylan. Abdülqadir ibn Ceylan həmin o hədisdə o məsələ haqqında məşhur bir məsələdir. Deyir, mən təvaf edənləri təkfir etmərəm. Murciyalar deyir, görürsüz, şeyx filan şey edənləri təkfir etməyib. Vallahi şeyhin qəsdi bu deyil. Yəni, mən acələ etmərəm bu məsələdə. Bir kəsi gördüm qəbrin üzərində təvaf eləyir. Təvaf elən bir kəsi hələ kafirliyinə qəti dəlil deyildir bu. Bu ehtimaldır. Ola bilsin, adam ziyarətçi birisi də ola bilir. Adam ibadətçi birisi də ola bilir. Ya adam sadəcə <clears throat> gəlib elə-belə baxan birisi də ola bilər. Yoldan keçən birisi də ola bilər. Ya adam ola bilər ki, bəlkə oradan oğurluq eləmə niyyətinə gəlir ki, bunun üzərinə nəzir qoyurlar, nəzir götürür. Ola bilər qardaş. Bu onun kafirliyinə dəlildirmi məgər? Onun kafirliyinə nə zaman dəlil olar? Artıq onun ibadət təvafı etdiyi ortalığa çıxdıqdan sonra kafirliyinə dəlalətdir artıq bu. Yəni indi şeyxin qəsdi burada bu idi ki, yəni mən onları təkvir etmirəm. Yəni acələ etmirəm bu məsələdə. Gözləyirəm, araşdırıram məsələdə. Baxın bu hələm ehtimaldır. Ehtimal nədir? Yəni küfrə aparacaq bir ehtimal. Ola bilsin ki, bu əməllə yəni küfrü qəsd etmişdir. Ha, qalmışdı ki, subhanallah, nəinki ehtimal, heç küfrə dəlaləti olmayan bir məsələdə təkvir etmək. <coughs> Misal gətirəcəm sizin üçün. Demək, İbn Abbas radiyallahu anhına rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in bir takım səhabəsi Allah yolunda səfərə çıxmışdılar. Və onlar bir kəndin yanına keçdikləri zaman öz mallarını otaran birisi müsəlmanları görüb qabağa çıxdı və Əssəlamu aleykum dedi onlara. Müsəlmanlar içərisində biri ki, vallahi qorxusundan salam verir. Müşrikdir, qulaqsından salam verir. Vurdular, öldürdülər, onun mallarını qənimət götürdülər. <coughs> və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yanına döndükləri zaman Allah Rasulunun qəzəbləndiyini və ayət nazil olduğunu gördülər. Nisa surəsinin 94-cü ayəsi nazil oldu. Ey iman gətirənlər, Allah yolunda səfərə çıxdığınız zaman diqqətli olun. Sizə salam verən bir kəsə fani dünya malına tamah edərək sən mömin deyilsən deməyin. Halbuki siz də əvvəl onlar kimi idiniz. Oysa Allah yolunda səfərə çıxdığınızda diqqətli olun. Allah Subhanahu va taala şiddətli qınadı bu məsələni. Hə? Ya deyə bilmərik indi onu öldürdüyüm <clears throat> həqiqətən müsəlman idi. Biz bilmirik. Həqiqətən müsəlman idi. Ya adam İslamda bir əlamət etmişdi. Söhbət bundan gedir. Adam çıxıb sənə deməmişdi ki, səni belə-belə olasan. Çıxmış demişdi ki, Allahın salamı sənin üzərində olsun. Allahdan sənin üçün salamatlıq diləmişdi, sənə dua etmişdi ya. Sən niyə adamı öldürdün o zaman? <laughs> Açıq bir dəlildir qardaş bu. Açıq bir dəlildir. Ha, burada yəni gizli bir şey yoxdur. Ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi bunu açıq-açıq bildirmişdir ki, yəni İslamın <clears throat> əlamətlərindən olan bir şey izhar edən bir şey kəsə əmrəmin deyilsə deməyin. Allahın ayəsidir bu. Əvvəldə izah etdi ki, yəni əlamətlər dedi, yəni birinci əlamətdən <clears throat> danışdıq ki, əlamətlər üzərində bina edilən əlamətlər, bina edilməyən əlamətlər dedik. Yəni bina edilən əlamətlər nədir? Onun haqqında şəriətin qəti dəlili vardır. Qəti bilgisi vardır. <clears throat> Misal üçün Allah Subhanahu va Taala e, Tövbə surəsində nə buyurur? <clears throat> Haram aylar çıxınca müşrikləri harda görsəniz öldürün. Yollarını tutun, onları əsir alın. Əgər onlar tövbə edib namaz qılıb zəkat versələr, yollarını sərbəst buraxır. 11-ci ayda isə nə deyir? Əgər onlar tövbə edib, namaz qılıb zəkat versələr, onlar sizin din qardaşlarınızdır. Gəlib ayətin üzərinə. Allah subhanahu wa ta'ala bizim din qardaşımız olmanı hansı şərtə bağladı, qardaşlar? Tövbə edib, namaz qılıb zəkat vermələri. Baxın. Allah subhanahu bunun içərisində məktəb məsələsi, filan məsələ, filan cəmaat, filan şey, bunlar salmadı ki, bunların içərisinə. Hə. Bunlar iman şərtləri deyil ki, qardaş bunlar. Allah dedi, əgər onlar tövbə edib, namaz qılıb, zəkat versələr, sizin din qardaşlarınızdır. <coughs> namaz qılmayan kafirdir, elədir. Şəriətin qəti dəlilləri ilə kafirdir. Bunun üçün bizim əlimizdə kifayət qədər dəlil var. Ayətlə, hədislə. Namaz qılmayan kafirdir. Bən o zaman namaz qılan da kafirdir o zaman. Və bu nəfər olur, qarabı necə dindir? Namaz qılmayan da kafirdir, qılan da kafirdir. Yaxud o zaman müsəlman kimdir? Namaz həm İslamın əlaməti, həm küfrün əlaməti. Belə bir şey varmı, qardaşlar? Bilsin, bu böyük bir şeydir. Ha? Balaca bir oyun deyil bu. Allah deyir, İslamın əlamətidir. Siz deyirsiniz, yox, İslamın əlaməti deyildir. Üç il, beş il mücadilə elədi, savaş açdıq, kitablar tərcüm elədi, onu elədi, namaz qılmayan kafir olması barədə. Bundan başladı da dəvət əvvəlcə. İndi, indi çıxıb ortaya yox, namaz qılan da kafir. Allah qorusun qardaş bizi. <coughs> Türkiyədə bir cübbəli vardı, Taci İslamov cübbəli. Cübbəli bir hekayətlə aşır, qardaşlara danışmışam bunu. Bir nəfər xristiyan ölkəsindən gəlir müsəlmanların ölkəsinə. Ona İslamı dəvət edirlər, İslamı qəbul edir. Hər <coughs> şeyi başa salırlar, qəbul edir, başlayır namaza. Bir gün qazı çağırıb yanına deyir ki, sənin müsəlman olmağının şərtlərindən biri də sünnət olunmağındır. Kitab olunmağındır. Ya adam yaşlı başlı birisi deyir ki, yox, mən sünnət oluna bilmərəm. <coughs> Deyirlər adama ki, o sən mütləq sünnət olunmalısan. Görür ki, artıq kəsəcəklər, deyir, yaxşıdır. Birdən mən bu dini tərk eləsəm o zaman nə olacaq? Deyir, o zaman da deyir, boynu vuracaq. Deyir, subhanallah, deyir, bu necə deyir? Girirsən, deyir, aşağını kəsirlər, çıxırsan, yukarını kəsirlər. Başa çıxırsan, hə? Deyir, nə oxşay bir şeydir, qardaş. İndi bu oxşay bir şeydir, qardaş. Bu necə, belə dil olar mı? Namaz qılsan da kafirsən, qılmasan da kafirsən. O məsələn, o məsələ var, məsələn deyirlər, bir gün məsələn indi ad çəkməyəm. Yəni deyənlər var ki, sən bir kəsi gör ki, niqablıdır. Məsələn, onun baxmarıq ki, yəni onun zahiri görkəmi İslam dinimiz özü kafir görür. Ya belə deyirlər də, yəni bu gün saqqallı görür. Vay olsun, yəni, vay olsun adamların halına ki, vallahi bununla bəlkə də o aciz qadınlar ki vardır ha. Çünki ərlərini Allah yolunda itirmiş qadınlar var. Allah onlara səbir və səbat versin. Amin. O qadınlar var ki, nəfslərini haramdan qorumaqdan ötürü bu gün üzlərinə niqab bağlayıblar, filanlıyıb və filanlıyıb və bax. Bu aciz qadınları yardımsız buraxmaqda Allah onları yardımsız buraxsın. Kim ki bax bu cür məsələdə onlara ümmətə qarşı gəlirsə. Subhanallah ya qadın gedir, üzündə niqab vardı. Ən azından bu qadın bu cəmiyyətə müharibə eləyib. Baxın ha, cəmiyyətə müharibə eləyib qadın. Ya qadına ilişirlər. Azmı görmüsünüz belə şeylər? Hə, Nitsa gəldi, filan şeylərdir. Hə, sən əgər kişisənsə, əgər sən müsəlmansansa, hətta o niqabın altındakı kafir olsa belə, sən bilirsən ki, o İslama görə ona bu sözləri deyirlər. O kafir olduğuna görə ona demirlər. <clears throat> Siz görmüsünüzmü yolda irizdə hansısa rəssam saqqal saxlayır, kimsə gəlib dayansın ona gülsün. Görmüsünüzmü belə bir şey? Vallahi müsəlmanı Allah tanıtır hər kəsə. Mən 3 il saqqallı Bakının küçələrində gəzdim və insanların mənə necə nifrət etdiklərini görmüşəm. Bu hamçın tutmuşsa qaz saxlayan qardaşlar bilir bunu. Ya bu Allah üçün müharibədir bu. Axı bu halal Onların da dəllərinin bir şey gördü ki, gör biz bu ölkədə bunu namaz qılanlardır kafir. Gör ki bu ölkə fitnələr. Axı gələcək onun üzərinə axı. Mən bilirəm, yəni onların dəlil deyil, əslində yəni bu vaqiədir. Suallar sonra verərsən. Əslində yəni bu dəlil deyil, yəni bu vaqiədir. Yəni namazda inşallah namaz vaxtı girib düşə. Hə? Havya Allah məni vaxtına baxın, çünki hava tutqundur. Havya baxın inşallah. <coughs> vaxtına baxın. Ya bu dəlil başqa bir şeydir, vaqiyə başqa bir şeydir, qardaş. Dəlillə 5 dəqiqə var. Hə, inşallah. <coughs> Dəlillə vaqiəni qarışdırmasınlar bir-birinə. Vaqiyə budur ki, bugün bu ölkədə namaz qılan müşriklər də var. Elədir? Namaz qılan müşriklər də var. Onda qardaş burada üzünü qırxan qardaşlar məndən inciməsinlər bu sözümə görə. Yəni kiminsə nəsə bir dəlili var ya bu nedir? Onda qardaş, mən üzünü qırxan bir insanı heç vaxt heç müsəlman müamiləsi etməyəcəm. Bax, tanısan belə. Çünki nəyə görə bu ölkəndə üzünü qırxan nə qədər kafirlər var? Ya, belə bir dəlil varmı qardaş? Ya saqqal saxlayan müşriklər var. Sözə bax, ha. Bugün saqqal saxlayan müşriklər də var və yaxud namaz qılan müşriklər də var. Ona görə mən ona müsəlman müamiləsi edə bilmərəm. Mən də deyirəm qardaş, üzünü qırxan nə qədər kafir var bu ölkədə. Mən də səninlə müsəlman müamiləsi edə bilmərəm. Ha qardaş, İbn Teymiyyə Allah və Rasul deyilə qardaş. İbn Teymiyyənin sözü heç kəsə dəlil ola bilməz. İbn Teymiyyə birinci sözü o, o cürə deməyib. Başa düşürsən? Hə? Bu sözün də deyilməsinin qəsdi var. Yeri var, məkanı var. Bu istihaddır. Bunu sən hansısa bir misalsın alimdən və yaxud hansısa elm tələbəsindən soruşarsan və yaxud özün bana istihada güdünsən, istihad edib saqqalını qıxarsan və burada bir şey yox. Özün qiyamət günü Allahla hesablaşacaqsan. Amma buna kimisə dəvət eləmək, kiməsə bunu əmr eləmək, bizə deməkdir, Allah desin saxlasan, sən dinə saxlamaq. Təqatlı alıcı yayılır sizlərdə. Hələ bir ikisi var, bax şimdi belə deyək də, bir konkret deyir ki, saqqal saxlamaq sahalıdır, yəni istəyir, bizim başımıza görə deyir saqqal. Yəni, rafislər o sözlər demirdilər qardaş. Rafislərin bir, o vaxtı mən saqqalı olduğum vaxtı bir nəfər gəldi, bir rafislə mübahisə elədim, belə elm tələbələrindən biri idi. Deyirəm ki, ödə kitabın üzərində e, Sistaninin şəkli var, Əli Sistaninin şəkli. Hə, orada saqqalı bu cüddədir. Deyirəm, subhanallah, bəs haqqıla vahabilik onda sənin barimi vahabidir. Deyir ki, onlar alimdir, onlara deyir, fərz saxlamadır, rubzaydir, onlar müştehiddir, onlar, onlar bizə olmaz. Bəs dəlil nədir? Bu dinin bir hissəsi müştehidlərə, bir hissəsi müqallidlərə inir. Belə bir dəlil varmı, qardaş? Dini yarısı Yahudiyə aiddir, yarısı Xristiyana aiddir, yarısı müsəlmana, yarısı xabarizə, yarısı murciyə, yarısı rafiziyə. Belə bir dəlil qardaşlardan çıxıb. Qardaş, din birdir, kitab birdir. Hə qardaş, məscidlərin hökmü fərqlidir. Yəni məscidlərin hökmü, çünki məscid konkret məkana bağlı olan bir şeydir. Biz bu gün bilirik ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən məscidlər hamısı icazə ilə fəaliyyət göstərir. Mümkün deyil icazə ilə fəaliyyət göstərməsin. Ona görə mən heç bir məsciddə namaz qılmıram. Qılmıram və heç demirəm və yaxud onun da el üzərinə gəlir. Bəzi adamlar elə bilirlər ki, <coughs> yox, Bəzən deyirlər ki, misal üçün, filan kəs getdi, misal üçün, müşrikdə cümə namazı qılır, subhanallah, kafir oldu, subhanallah, Allahdan qorx, qardaş, belə söz demə. Hansı dəlilə əsasən deyirsən, misal üçün, harada gəlib, hansı babda gəlib ki, filan kəsə kafir deməyən kafirdir. Misal üçün, adla, ha. Ümumən gəlib, kafirləri təkvir etməyən, müşrikləri təkvir etməyən onların yollarının doğru olduğunu deyən və onların küfürlərində şübhə edənlər. Elədir? bu qaydanın özü var ha, bu qaydanın özü sabit bir qayda deyil. Yəni bu qaydadan yapışıb hər şey etmək olmaz. Bu qayda küfürü, kafirliyi bəlli olan insanlar haqqındadır. Ki, misal üçün, tutaq ki, çıxdı bir icma alim oturdu, filan kəsin kafirliyi haqqında qərar verdilər. O qərardan sonra kimə ulaşmışsa, ha, ulaşmayandan yox, kimə ulaşmışsa onun üzərinə farzı ki, nə etsin? Farzı ki, onu təkvir eləsin. O dəlillər onun yanında sabit olduqdan sonra təkfir etməyən təkfir olunar. O başqa bir məsələdir. Ya bir də vardır ki, bir də vardır ki, bugün misal üçün səni kafir olaraq gördüyün birisini başqa birisi müsəlman olaraq görür. Sən dəlillərini onun yanında isbat etməyincə, onun əməllərini sübut eləməyincə sən adamı kafir demək haqqın çatmır sadəcə. Başa düşdünüz? Yəni haqqın çatmır sən ona kafir deməyə. Çünki İslamın olmazsa olmazlarından deyil qardaş bu gün məscid məsələsi, qamət məsələsi və yaxud filan kəs məsələsi. İmanın olmazsa olmazlarından deyil. Beyanət idi, İslam 5 şey üzərində bina olunub. Kəlmə-i şəhadət, namaz, zəkat, oruc, həcc. Elə də 5 şey. İmanın da 6 şərti var. Bunların heç birisində insanlardan şəxslərin adları keçmir. Hətta sizin onu, onu sizə deyim ki, hətta İslam alimlərindən deyənlər vardır ki, sahabələrdən ki, misal var ha, böyük sahabələrdən. Nəsə belə bir qayda qoyublar da. Sonra gələn alimlər ki, nəsə filan sahabeləri, filan filan filan sahabeləri təkfir edənlər kafirlərdir. Onunla kafir olurlar. Elə deyil. Hətta bunun özündə belə yəni ki, icma yoxdur. Nəyə görə icma yoxdur? Misal üçün belə deyəkdir. Həzrət Əliyə kafir deyən xavariclər Həzrət Əli nə dedi? Onlar bizim dində azmış qardaşlarımızdır. Yəni bu dəlilə dayanaraq dedilər ki, əgər başa düşməlisən mən, kafir deməkdən gedir söhbət və onun azlığın batil əhl olmasından getmir söhbət. Kim bir səhabiyə Allah Rasulunun səhabəsinə dil uzadarsa kafirdir. Mənim rəyimdir bu. Kim haqqında Allah Subhanahu va Taala'nın və onun Rasulunun dəlil olaraq cənnət əhli olduğunu bildirdiyi alim e, səhabələr ki vardı. Onlardan birinə dil uzadarsa, onlardan birinə bir söz kafir olar. Çünki nəyə görə onlar haqqında xəbəri Allah və Rasulü vermişdi. Bir də vardır ki, ümmətdən kimsə, misal üçün, zamanında bu şeyləri etməyibsə, alimlərdən kimsə bunu etməyibsə, o demək deyil, onunla kafir olur bu. Yəni belə bir dəlil yoxdur. Bu şey var ha, bunlar icma deyil. Mən bunu Muhammed Vahabın gətirdiyi o Navaqul İslam qaydası haqqında olaraq bunu danışdım ki, orada qayda gəlmişdir ki, müşrikləri təkfir etməyib onların küfürlərinə şübhə etmək və onların doğru yolda olduqlarını etmək, etiqad etmək. Yəni bu şey vardır ha. Bu icma olunmuş bir qayda deyil. Yəni sən kimə gəldi bunu tətbiq edəyəsən. Bu ancaq kimlərə aiddir qarət edim? Haqqında küfür hökmü sabit olmuş insanlar haqqındadır bu. Ki sən onu təkfir etməsən, onunla nə olarsan, onunla kafir olarsan. Misal üçün kim Xristiyanı Xristiyana kafir deməsə, kim Xristiyanı kafir bilməsə, bəli, o insan kafir olar. Çünki açıq ayədə Allah Subhanahu deyir ki, İsa Allahın oğlu deyənlər kafir olurlar. Açıq ayətdir. <coughs> Bir də vardı ki, qardaş, sən bunu adi bir misal üçün İslamdan, müsəlmanlardan hansısa misal üçün, müsəlman kimi görkənlərdən, müsəlmanların içindən çıxan hansısa bir insana aid eləyəsən onu. Gəlmişəm mən demişəm ki, filankəsin kafir olduğu mənim yanımda sabitdir, hamımız təkfir edilir. Təkfir etmədilər, onda siz hamınız kafirsiniz. Belə qayda yoxdur axı qardaş. Yəni başa yəni bu bunu deməkdir. Mənim qəsdim budur. <clears throat> Və üzərində hökm bina edilən əməllər əməllər. Deməli nə oldu? Birinci kəlmə-i şahadətdir ki en büyük İslam'ın en büyük elametidir bu. En büyük elamettir İslam için. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin savaşının nədəni budur, məqsədi budur, la ilahe illallahdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Mən qala la ilahe illallah daxala'l cennə." Kim la ilahe illallah deyəsə cənnətə girər. Hətta məşhur hədisdə oxumusuz. Yəni bu o deməkdir ki, Bu hədisdən bir neçə, bir neçə hədisləri bir yerə topalayıb, bir neçə çıxardıq bundan ki, bəli, lə iləhə illallah İslamın ən böyük, ən əzəmətli əlamətidir. Allahı e, Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm bundan ötürü göndərilib yer üzərinə. Və ləqəd ba'asna fi kulli ummatin rasulə an ibudullah və istənibut tağut. Biz hər ümmətə Allaha ibadət edin, tağutlardan çəkinin deyə peyğəmbərlər göndərdik. Demə nədir? La ilaha illallah da bu. Bütün peyğəmbərlərinin dəvətlərinin məqsədi, qayəsi budur. İkinci qardaş, İslamın ən böyük əlaməti nədir? Ən böyük əlaməti namazdır. Bu ki, Peyğəmbər s.ə.v müsülmanla müşrikin arasında bunun fərqini namazda göstərdi. Açıq hədisdə, ha, beynə racil və beynə şirk və kufrı tərkə sələ. Küfür və <clears throat> şi ilə küfür və şirk arasında duran şey namazın tərkidir. Yəni, bir kəsin İslamı ilə küfürünün fərqini neydə göstərdi Allah Rasulü s.ə.v? Namazda göstərdi. Ona görə namaz ən böyük əlamətdir. Bir də var üzərində hökmlər bina edilməyən əlamətlər. Misal üçün bəyan edilmiş salam. Bir kəsin salam aleykum deməsi onun üzərində hökm bina edilməsi yetərli deyil. Lakin bir nədir? Ən azından onunla müsəlman müamiləsi etmək üçün sənin üçün bir qərinədir. Ən azından çəkinməlisən. Çünki adam bir işarət edəcək. Və yaxud, və ya, e, misal gətirdik, Saqqal məsələsinə. Bəli, saqqal İslamın olmazsa olmazlarından deyil, imanın şərtlərindən deyil saqqal. Lakin nədir? Bir əlamətdir. Bununla bir insanın müsəlmanlığına bir əlaməti vardır. Və illə də ki, Peyğəmbər s.ə.v niyə görə saqqalı uzadıb bığlarınızı qısaldın hədisində niyə bildirdi? Müxalif olmaqdan ötürü. Bığımızı qıxmaqla. Kimlərə müxalif olmamız? Məcuslərə müxalif olmamızdır. Yəni budur qəz. Yəni deməli bu özü nədir? Bu özü bir fərqdir. Lakin bu fəil ən çox, ən kəsin şəkildə nə zaman ortalığa çıxar? Bəli, Darul İslamda saqqal açıq əlamətdir. Darul İslamda saqqal saxlamayan birisi ola bilməz. Aydındır? Yəni, amma bugün Darul Xufur deyirsiniz, yəni və laf yaxşı qəbul etdi, Darul Xufurdur. Bu Darul Xufurda ən böyük, küfrə ən böyük əlamət saqqalsızlıqdır. Gözü qırxmaqdır. Ən böyük əlamət. Saqqal isə ən azından İslamın bir kiçicik də olsa bir əlamətidir. Onunla bir kəsə kafir deməkdən dilini qorumağın nədir? Sənin təqvandandır. Allah qorxundur səni. Sən o adama kafir deməkdən dayanacaqsan. İstəsən araşdırma, araşdırarsan, əqidəsini araşdırarsan, kimdir, nəyə etiqad edir, filandir, araşdırarsan, ondan sonra deyəsən ki, adildir. Yəni, həmçinin isbal. İsbalın özü həmçinin. Nədir? İsbalın özü bir kiçik vücud əlamətdir. Yəni o qədər əlamətlər var ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm baxın nə deyir? Deyir ki, sizlərdən biri süfrəyə doğru namaz qıldığı zaman süfrənin ortasına almasın. Birisi nəyə görə deyir bunu? Bununla bütpərəstlərə müxalif olmaqdır. Yəni bir kəsin Allah haqqı. Bir kəsin süfrənin ortalığı ortasına alması bütpərəstlərə əlamətdir bu tələf olmaz ki, bir dəqiqədə ki, bir müsəlman misal üçün daş qoyub, bütün dəndaş qoyub, qarşında ibadət edir. Biz onunla müşrik bilərik ki, qılıb tarixdə sonra deyirik ki, qardaş, bir daha belə etmə, bu bütpərəstliyə əlamətdir. Çünki bütpərəstlər öz bütlərinin önündə səzdə edərlər. Ona görə də ya sağını al, ya solunu al bunu. Allah Resulü buyurdu, tam ortasını alma. Ya sağını al, ya solunu al. Bunu ki, bununla bütpərəstlərə oxşamayasan. Və e əlamət elə şey budur. Bunu anlaman lazım. Allah Subhanahu istəyirəm ki, Allah Subhanahu burada etdiyimiz zikirdən, yəni təbii ki, yəni biz çox uzun danışa bilmədik, yəni namazın vaxtı girmişik. Burada etdiyimiz zikirdən Allah Subhanahu taala bizə fayda versin inşallah. Amin. Allah Subhanahu taala bu cür xətaya düşməkdən, bu cür yanlış yollara düşməkdən bizi qorusun inşallah. Amin. Və Allah Subhanahu taala istəyim budur ki, yəni bu xətaya düşən müsəlman qardaşlarımız var. Yəni Allah Subhanahu taala onların xətalarından döndürsün tezliklə. Amin. Və Allah Subhanahu müsəlmanın müsəlmana qarşı şiddətli olmasından qorxur. Amin. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, müsəlman digər müsəlmanları əllərindən və dillərindən salamat olan kəsdir. Yəni əgər sən bir kəsin, bir müsəlmanın əlindən və dilindən salamat deyirsənsə, hansı İslamdan danışırsan?